hartelike goeiemiddag, dit is vrijdagmiddag en het was so pas drie uur, ek sien ek sal weer laat, hey, ek maak nou een slechte gewoonte daarvan, om bykie laat in te skakel, maar uh, eh, well, ons is hier en ons gaan een lekker program luister vanmiddag, allemaal so saam saam en uh, ek geloof julle gaan het geniet. Um, dit is treffers van Toeka tot Nou en die inleidingslikkie is dier Rijkonhoff en sy orkest uh, en uh, dit is Memories are Made of This uh, ou Dean Martin bekie ok, kom ons mors nie tyd nie, ons kop af met uh, die Sweedse groep Ebba, geen bekendstelling nodig nie, hulle is uh, immer groen, tydloos en uh, ons gaan na hulle luister en die liekie wat hulle doen is een wat vir 14 jaar op die rakke geleed het, voordat hulle om uh, eh, uiteindelik besluit het, ach, kom ons gee om haar kans. En toe is hy groot treffer, uh, eh, put on your white sombrero, en oh, hier is Ebba, lekker luister, ek hou van die liedje. Simbrero, en dit is Ebba, my sien sommer die prentje daar, van, uh, wat is hy, Jose, hy sit daar in die hoekie met sy Simbrero, uh, eh, so, met sy kop tussen sy twee knie, en uh, meeste van die tyd slaap hulle maar as hulle die positie inneem. Dit was Ebba gewees. Right, ons kom nou, en Alanis Nadine Morissette, Canadese Amerikaanse sangeres, liekieskrywer, platemaatskapie eienaar en actrice. Jo, sy het omtrent een pedigree, een hele rits van haar uh, eh, CV. Nou, uh, Morissette is bekend vir haar emotionele mezzo-sopraan stem en uh, begin haar loopbaan in Canada in die vroege negentiger jare met twee moeilike, suksesvolle danspop albums. Later as deel van een opname oor eenkomst, het sy by Holmby uh, Hills, Los Angeles, het sy soon toe verhuis en in 1995 die Jagged Pole vrygestel. Ons gaan luister na die rustige stem van Alanis Morissette en die liekie wat sy vir ons bring is, natuurlijk, daar een was sy die hele wereld bedank vir alles wat met haar gebeur het, tot op datum, Uh, thank you. Thank you for this. Thank you for that. Thank you for everything. Alanis Morissette. liekie daar, Alanis Morissette, Thank You, is die liekie sy naam. En uh, ja, uh, goeiemiddag aan Joy Swartley, daar van Amerika. Sy bly in een dorpie genaamd Surprise, daar in Arizona'se wereld. En uh, een gereelde luisteraar, sy skakel elke week in. <laughs> En ek weet nie of sy net vir die funny spot hier is nie, maar ek denk sy geniet die muziek ook. Uh, uh, Marag Joy, uh, thank you for listening en uh, ja volgende op die draaitafel het ons vir Albert Hammond die ou wat ek altyd oorbrek jy weet, ek gaan nie vandag uitbrei oor hom nie, jylle weet nou al wie hy is en sy liekie skryf vermoens het ek al hoeveel keer met jylle bespreek uh, die liekie wat hy vir ons gaan bring is Free Electric Band is een Likkie geskryf dier homself en Mike Hazelwood en uitgevoer dier Albert Hammond. Ons luister. Free Electric Band, Albert Hammond, hier kom hy. 1973 natuurlijk. Dublin van 1973 gesing dier Albert Hammond en geskryf dier hom ook en uh, ja al die liedjes wat hy geskryf het draai treffers uit ek weet nie hoe kry hy dit recht nie maar hy het net die gave Andrew of Andrew Stewart die sien van een onderwijzer geboor op Glasgow in Skotland op 30 december 1933, oorlede op 11 oktober 1993, een Skotse sanger, vermakelijkheidsster en liekieskrijver. Hy het gedurende die 1960s die BBC TV-reeks The White Heather Club aangebied en uh, sy liekie Donald, where's your trousers? Ja, jylle onthou hom, ne? Was een treffer in die 1960s en in 1960 uh, 89. Andy Stewart sing vandag vir ons sy ander reese treffer en as ek sê reese treffer, dan is het, uh, hy was in elke household, was hy uh, top of the charts gewees. En ek sê Scottish Soldier van Andy Stewart. As jylle nie weet waarvan ek praat nie, luister hier, dan sê jylle dadelijk weet. Hier kom hy. Thank you. soldier, a Scottish soldier, who wandered far away and soldiered far away. There was none bolder, with good broad shoulder. He'd fought in many a fray and fought and won. He'd seen the glory, he told the story of battles glorious and deeds victorious but now he's sighing. His heart is crying to leave those green hills of Tyrol. Because those green hills are not Ireland hills, or the island hills. They're not Mylands hills, and fair as these green foreign hills may be. They're soldier who wandered far away, and soldier far away sees leaves are falling, and death is calling, and he will fade away in that far land. He called his piper, his trusty piper, and bade him sound a lay, a sad to play upon a hillside, but Scottish hillside, not on those green hills of Tyrol. Because those green hills are not Highland hills or the island hills. They're not my land's hills, and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills of oh. home. And now this soldier, this Scottish soldier we will wander far no more, and soldier far no more, and on a hillside, a Scottish hillside, you'll see a piper play his soldier home. He's seen the glory, he's told the story of battles glorious and deeds victorious. The bugles cease now. He is at peace now, far from those green hills of Tyrol, because those green hills are not Highland hills or the Island hills. They're not Mylands hills, and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills of home, because those green they are not the hills oh, oh. Die tragische verhaal van die Scottish soldier wat uh, ja, hy was in oorlog gewees en hy het gesnevel in die verre, verre land, not mile and seals, hy is daar begrawe en uh, <clears throat> so, uh, dit is waar oor die liekie gaan. Um, ja, uh, Hanlie, ek sien, sy is ingeskakel, Hanlie uh, van Rooi, daar van uh, Kempton Park, hulle het gisteravond het hulle krachtprobleme gehad, en uh, so, uh, toet ek vir hulle uitgesaai, uh, wat was die program, iets van alles, en uh, Ja, ek sien, sy is nou weer op die lig en sy is ingeskakel, so gloele krachtprobleme is uitgesoord. Uh, eh, hierdie volgende liekie, ek dink amper, die dame wat het sing, Belinda Kaleil, het uh, ook die selfde probleme, ek dink hierdie is een pleidooi na uh, Eskom toe. Uh, dit is Belinda Jokala, geboor in 1958, uh, Amerikaanse liedjeskrijver en sangeres, en sy krijg wereldwee blootstelling en bekendstelling as die hoofsangeres van die all-female groep The Go-Go's. Sy breek weg as een Soeloeks kunstenaar en van haar meest bekende Soeloeks uit uh, sluit in uh, Circle in the Sand, Heaven is a Place on Earth en ook die ene wat ons vandag gaan luister is Leave a Light on for Me. Ek sê, ek is seker sy praat daar so met Eskom. Leave a Light on for Me. Hier kom. Hier kom. Belinda Kyle. Thank you. nog een luisteraar wat van Kempton Park af ook ingeskakel is en sy sê, sy hoop het gaan goed hierso, uh, sy wil net vir haar pa, Henny, en haar ma Grita en sister Lena, hulle is allemaal daar van, uh, eh, eh, ach, toggie, ek, nou <laughs> ek het nou net die plek in my kop gehad en nou is hy weg, eh, uh, amper sê ek Fairview, maar uh, in elk geval, uh, in die klomp, uh, pa Henny, Weweers en uh, ma Greta en Lena, groete aan julle, van julle sister en dochter en dit is natuurlijk Letty en uh, sy sê die program moet baie mooi begin en uh, sy sê uh, dankie vir die moeite om die program op te stel, is ons altyd een plesier, wie is een ou weet daar is mense wat luister, ek gee nie om of het 10 of 10.000 is nie, ek, uh, eh, solang iemand net sit en luister, is ek happy, dan gee ek nie om, om, om tyd te spandeer, om een program op te stel nie, en uh, Western Area is die plekkie wat ek gesoek het vir uh, Henny en Greta en Lena. Ok, uh, jylle moet allemaal lekker luister. Ok, Op die draaitafel het ons nou, wel, eh, eh, as jy wil weet wie hierdie groep is, uh, ek praat nou van Bonnie M, dan moet jy eers, eerste, moet jy vraag, uh, wat er jaar praat jy van? Want dier die tye het die groeplede soms maandeliks of som, uh, sommer jaarliks het hulle verander. Uh, ek dink, daar is tot op datum, is daar so 18 persoene wat kan claim dat hulle vir Boney M gesing het. Hulle is vooral bekend vir hulle kersliedere en word Decembers en feitlik al die kettingwinkels luid dier die luidsprekers gehoor. Uh, ons hoor hulle vandag en hulle kom keier by ons en die liekie wat hulle vir ons bring is Going Back West van, is een van hulle liekies wat ek uh, baie van hou. uh, Boney M. I was born and raised in the ghetto. Talk with me and you know I wasn't satisfied with living on the side. I started looking around. Boney M wat ons vermaak met A Going Back West, eh, daar waar die son ondergaan, sê hulle. Um, ons het vir Louisa Heinz Meyer ook een baie gereelde luisteraar elke week ingeskakel en dan luister sy <laughs> daarna, achterna, nog na die pot gooi ook. En uh, ja, eh, sy is ook ingeskakel en sy sê, sy weet sommer dat dit een uh, mooi program gaan wees, eh, uh, sy sê, soos altyd, baie lekker muziek. Dankie Louisa, dat jy ook ingeskakel is, daar van Kronstad af. Ok, ons stap aan, en wie gaan volgende wees? Ja, die Canadian Sweethearts, en uh, hulle is bekend as uh, Bob en Lucille, dit is nou Star, Lucille Star, en haar man... Uh, Bob Seger of so iets, uh, was een Canadese sangdio wat gedurende die 1960s baie gewild was en het in 1977 ontbind. Uh, die uh, eh, dio het bestaan uit sanger of sangeres dan Lucille Star en haar kitaarspelende man uh, Bob Regan. Hulle is uh, vooral bekend vir rockabilly likkie wat uh, Inimini Minimo Uh, ek het om nog nie veel gespeel nie, maar hy het <clears throat> een beat aan hom. Uh, hulle bijdra tot die genre is herken dier die Rockabilly Hall of Fame en hulle gaan vir ons twee liekies bring.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 <clears throat> en dit is typisch van die jare sy muziek hierdie. Die eerste ene was so fraksie oor die twee minuute, die tweede ene was onder twee minuute lang gewees. En dit is deesdaan net nie meer die norm nie. Hulle uh, gemiddelde liekies deesdaan gaan... Uh, 3 minute uh, eh, 50 secondes daar rond is die gemiddeld min of meer deestase liekies. Ok, ons het nou op die draaitafel ene, wel, haar nooens van was white gewees, haar uh, aangenome verhoognaam is black, en ek praat van Priscilla Maria Veronica White, Hy is geboor op 27 mei 19, mei 1943, oorleer op 1 augustus 2015 en sy is beter bekend as Silla Black natuurlijk. Silla was een van die, uh, uh, wel, sy was een Engelse uh, sangeres, televisieaanbieder, actrice en liekieskrijver. Sy het haar uh, loobaan as sangeres in 1963 en haar solus Anyone Who Had A Heart en 1963 You My World het albei in 1974 een nummer 1 posiesie in die Verenigde Koninkrijk behaal. Ons geluister na Silla Black uh, alias wat eh, Veronica White sy gaan vir ons twee liekies bring en kom ons luister eerste na Conversations en dan You Are My World You're My World hier kom Silla Black You come here often. Have we met before? Tell me your impression. Could you like me more? stars up in the skies. But for me, they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love with your hand trusting é my with your hand resting in my Silla Black, en ja, ek kan nie help om elke keer as ek aan haar luister, <clears throat> net te comment oor die kracht in die stem nie, uh, maar jylle het seker self ook al opgedel. Connie Francis, sy is nou so rikkie terug oorlede, so uh, ek het nog een tribute gedoen vir haar, toe sy oorlede is. Uh, sy is geboor as Concetta Rosemarie Frankenero op 12 december 1938. Sy is Amerikaanse popsanger, of sangeres dan, en toonaangevende vrouwelike sangeres van die laat 1950s, vroeg 1960s, uh, so in Elvis' periode, ne? Uh, alhoewel haar kaart sukses in die tweede helfte van 1960s afgeneem het, het Francis' top concert aantrekking geblei, ten spuite van verskye ernstige onderbrekings in haar loobaan, is sy, uh, wel, ek sê, so is sy steeds actief op 83-jarige ouderdom, uh, maar ja, nee, sy is oorlede intussen, en uh, sy gaan vir ons tweeliekies doen, Connie Francis, uh, sy sê, die eerste ene gaan wees, Among My Souvenirs, en dan tweede gaan ons luister na Let forget about dumb money. Vergeet van je geld. Oh nee, dat is iets anders. <laughs> Hier komt Connie Francis. Let's live for now and anyhow Who needs the money? The moonlight Let's share the moonlight Perhaps together we will never be again I... En hierdie oom loop jy hulle die huis Money Let's Just see, and you with me. Let's take those minutes as they speed away and hope it's true what people say. When you're in love, the money never comes. Connie Francis, wat daar vir ons twee liekies, het sy twee gesing. Hoe kom, o ja, ons het er twee. Uh, Forget Domani, en uh, ek kan nou nie onthou waar die ander, o, Among My Souvenirs, dis reg, is die ander een wat sy vir ons gesing het. En uh, ja, ons beweeg aan na ook een baie, baie gewulde groepie, en ek praat van die Bee Gees, sangtrio van broers Barry, Robin en Maurice, Gibb wat uh, een van die meest suksesvolle muziekgroepen van alle tye geword het.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 Ons luister na Eh, die Bee Gees en uh, een van hulle groot groot treffers uh, een van hulle wat ek die meeste van hou is hierdie uh, daar is een ander ene is The Winner uh, Something nie The Winner Takes It All nie it's iets van uh, You Win of so iets maar hierdie ene is Saved By The Bell ek hou baie van hom kom ons luister MUZIEK Saved by the Bell. Ja, die liekie wat ek uh, aangedink het met die win in, is You Win Again. Dit is die ander een van hulle wat ek baie van hou. Uh, daar is een paar van hulle wat die vibrato een bykie te veel deurkom. En ek dink is een Maurice eindelijk. Vanuit hy by hulle aangesluit het, het hulle stemtoon een bykie verhoog en daar is uh, meer klem op die vibrato gedoen vanuit hy by hulle aangesluit het. Ok, ons uh, oh, hartelijk goeiemiddag dan van Doer in Port Elizabeth. Ek praat met Annikie Forrie. Dankie dat jy ook ingeskakel is. Ek sien jy luister saam. Uh, geniet die program um, en ek geniet om jylle aan boord te hee. Op die draaitafel, kyk, ons ge, gaan vandag gaan ons weer luister na Virginia Lee se stiefseen en hy is Klaas Broes natuurlijk, ek weet nie hoeveel van julle dit geweet nie. Hy maak sy eerste opnames as achtergrondsanger in 1960s. Later bemeester hy verscheidenheid instrumente en in 1971 bereik hy die nummer 1 positie op LM radiostasie, sy treffersparade, as ook die 11e plek op die SA Top 20 treffersparade met die liekie Sally Sunshine. Nog een feit wat min mense oor hom weet, is dat hy ook die heel eerste stem van Sarel Seemonster op die Afrikaanse TV-program Willi Wali was. Hy weet nie hoeveel van die luisteraars nou al uitgenoeg is om vir um, Sarel Seemonster te onthou nie en ja, Blommie, Blommie en uh, Liewe Heksie en al die programme. Uh, maar ek dink, daar er is een paar jongens wat ingeskakel is en na oldies luister, so oldies gaan nie doodloop nie, uh, die mense hou dit aan die gang. Um, ja, nou, uh, ons luister na Clive Bruce, en die liekie wat hy vir ons bring, Sally Sunshine, en nou luister mooi na die woorde van hierdie Sally Sunshine, amal ken so'n persoon in hulle lewe, wat die maas nie meer daar nie, sy neem die huis werk oor, sy Eh, ja, jylle sal hoor wat ek meen, as jylle luister nou na Sally Sunshine. You're the eldest of five Sally Sunshine And a room in the ghetto is your home In the spring of your life you must act like a wife Cause your pa can't manage on his own. You don't know what it's like to buy candy or to ride on a seesaw in the park. And you don't ever play with the kids round your way. It's a shame you never had a start. But you smile. your smile. Dave Bruce, Sally Sunshine, die meisie wat altyd glimlag, daar is soveel werk op haar skouwers, sy doen dit met een smile. Ok, um, ja, die legendarische folk rock Leaky Dew, Simon en Garfunkel bestaan uit Paul Simon en Art Garfunkel. Die liekies wat uitgevoer word, het gepraat met die muziekjeug wat in die 1960s en 70s in hulle tienerjare was en uh, het treffers ingesluid soos Bridge Over Troubled Waters, Sound of Silence en die uh, eh, rolprint The Graduates muziekbaan, uh, treffers soos Carver Affair en Mrs. Robinson. Nou, vandag word die deel gekrediseer as een van die meest gewildste uh, groepe en meest invloedreike groepe van daar die era. Hulle doen nou vir ons een thema lied uit die hartseer animatie rolprint. Watership Down uh, en, en dit kom uh, dit gaan eh, so oor een kolonie haasies waar die ene hy is Bright Eyes, Bright Eyes genoem helder siende was hy het sien een vrees aan jaande gebeurtenis van destructie kan nie die hoofhaas oorreed om hulle moet uh, evacueer nie en hy en een groepie ontvlug uh, met alles wat daarmee gepaard gaan arme oasie ne hier is Simon en Garfunkel meer so uh, Garfunkel wat met die reene betrokke was met Bright Eyes die haasie ¡Gracias! van Art Garfunkel en uh, ja, ek dink ek gaan gauw gauw nog twee druk van Dave D, Mythic en wat hulle allemaal is uh, voor ons dan gaan oorskakel na die funny spot. Vandaag het ek vir Leon Schuster en Dana Neos en hulle het, het, eh, het so ding oor rugby wat hulle vir ons aanbied. Uh, nou, hierdie volgende liekie, pleks die twee van hulle of die groep dan net Dave D in the Bostons geblei het. Toe verander hulle die groep sy naam na Dave D, Dozy, Beaky, Mikintish. Jo, soveel langer om te onthou. Uh, die liekie wat die mense vir ons sing is The Legend of Zanadu en ook bekend as Esta es la leyenda de Zanadu. Zanadu uh, was geskryf dier Ken Howard en Ellen Blakely en dis gebaseer op een of ander videospeliekie, uh, eh, eh, so iets soos uh, Game of Thrones, as ek recht geluister het. Uh, Dave, die dozy beekie Mikintish bring vir ons, Legend of Xanadu, en dan gaan ek sommer dat hulle vir ons die tweede ene ook doen, en die tweede ene wat hulle vir ons gaan doen is, bend it, shape it any way you want it, hier kom hulle. Sanador. voor het, het hulle eh, Legend of Zanadu het hulle vir ons gespeel. Ok, ons is daar. Uh, ons is, uh, so te sê, ah, wel, bykie oor, maar uh, is omtrent halfpad van die totale program. Uh, skwart oor is het gewoonlik. Uh, ons het vandag in die funny spot Leon Schuster en Danny Niels. Um, ehm, ja, hulle vertel ons een story oor rugby, of is dit nou een liekie, ek weet nie, ek kan nie onthou nie, maar in elk geval, uh, hier kom hulle. Aan hierdie ou, aan hierdie ou, loop die hele, huis, die hele dag in die huis rond, Noordtransvaar, Blauwbaal, Asbota, en hy ignoreer sy vrou totaal, en sy sê naam vir hom, jy weet, jy is liever vir nooit transvaal as wat jy vir my is. Hy sê, ek is liever vir die weepie as wat ek vir jou is. Stoksel alleen, stoksel alleen, ja, stoksel alleen, Marag, marag, marag, luisteraars, en baie welkom hier by ons. Er is nog geen telling in hierdie wedstrijd nie. En nou skree al die manne. Provence, ja, Provence, Provence. Afrika kom weer. Uh, hoe gaat my rugby om? Okay. Ah, ek, ek ondersteun vrystaat, dus is ek stil van jaar. Een jaar. Yes, like, dis een lelike story. Ek is ook eindelijk een vrystaater. Orange free state. There's no oranges, nothing is free and their football is in a terrible state. nee, <laughs> jy weet, ek sê, ek sê deesda, ek is nou een groot vrystaat, want dit is nou op waar my, my hartland vandaan kom, maar om vir die vrystaat te skreeuw deesda, hmm. is soos om my broer in die tronk te. <laughs> jy weet, ek het een vriend daar in die <clears throat> westelike provincie wat nou Noord-Transvaal toe is, maar hy is nou een groot blauwbul geword. Jy weet, hierdie, hierdie blauwbul, hulle loop ons die hele dag rond. Noord-Transvaal! Die blauwbul! dag spora. Jy sê, daar is een ou daar in Pretoria, wie, hy maak sy vrou wansinnig. Want kyk, hulle is, die manne support hulle team, dit moet jy nou van hulle yeah. Ja. sê. And ja, nee, toe sy nou gesettel en hy het getrek met vrou en kinders, maar, maar voor hy nou nog een blauwbul geword het, toe sê, vraag my een dag, kom hy my vraag van, hoor hy nou, hoe, hoe kan een man nou die kultuur, die Noord-Transvaal kultuur en jou kruis en jou Kaapse kultuur het, hoe maak jy van een kapenaar hmm. een Noord-Transvaaler? Het sê nie, is makkelijk, jy krim sy brein en jy rek sy bek. <laughs> so van sport gepraat, die voorzitter van die Suid-Afrikaanse rekpiraat, Dr. Dani Kruiven, het voor vanmiddag in sy kantoor op Stellenbosch gesê. Wanneer waar jy daar kom een toer? <laughs> is dit een vijf-nasie toer, dokter? Excuse? Is dit een vijf-nasie toer? Nee, dankie, een nasie is helemaal genoeg, baie dag. <laughs> van, van wat er nasie praat hier na? Nou? Nasie boota natuurlijk. <laughs> dokter, ek denk jy verstaan my verkeerd. Moet nie met my tjiekie wees nie, oké? Okay? Maar dokter, ek verwijs eindelijk na die vijf nasies, Skotland, Ierland, Wallis, Frankrijk en Engeland. Die feit blijven staan, daar die vijf nasies span sal nooit in Zuid-Afrika kom toer nie. Maar die rugbyraad het nou een andere vijf nasies span saamgestel wat wel hier kom toer wat er vijf nasies? Uh, eh, Traske, Siske, Wenda, Leboan, bo, bo, Poepedawa, wat er poep toe tot het zwaan. Goeienavond en hartelijk welkom bij Potstrop, <clears throat> Topspoor. ons is baie bevoorrecht om vanavond samen te ons te heen in die atelier. Niemand anders nie, as Zand maak berg van de molsoop Jansen. Die eerste dooringgang vanavond aan die Vrystaatspan na sy debakel saterdag aan die Transvaal wedstrijd. Geen wonder hulle dra wit trui aan nie, want lyk my hulle vrede gemaakt met die Caribeca. Daar die garber was soos gewoonlik weer briljant, maar ongelukkig kan die selfde nie van André Tjobert gesê word, nee. Daarom voel ek dat ek vanavond graag het door en gee, nie aan die Vrijstaatspan nie, maar aan die Transvaalspan, want die Vrijstaatspan is op die oomblik swakker as die jaarvergadering van die Vrouwenfederase. Nog ou groote! Dit is een bykie dingetje doen wat ons nou net geskryf het kan te klaan. Ons wil het graag vanavond die eerste keer op spies en plezier. Oké. Okay. Ek voel dat hierdie rugby kommentaar moet een bykie opgejazz word. Nee, rugby kommentaar klink so bykie droog beteken. Nou wie hoe lekker sal het wees mens nou rugby uitsaai en so tussendeer? Dat jy so bykie muziek so tussen. Toet ek gedog het sal nou min of meer so klink as ek nou die dag redig kan rugby uitsaai en sal het so gaan. Er is een prachtige morgie op Nieuweland nagedoeg 40.000 mense saamgepak soos sardinkies en ons verneem daar is ongeveer nog 20.000 mense buiten by die hek. Verlang na jou na die vleel wat sy arms om my vou So verlang ek as die stitte en die slotte en die hakker in sy tokse oor my gaan Hoort ons wel vanmiddag hierdie aanslag van die EP kan afweer Dit is die groot vraag, maar dit is een prachtige morgie op Nieuweland En die gras soos gewoonlik weer lover groen mm, is die land van Natal wat vir jare groot vlag door die Currybeker krachtmeting is Maar kom ons bepaal ons aandag by die westelike provincie Die center is va far away. <laughs> far, far away. En die loskakel is Michiel Doe. Plezier, dame rook om die van die boonsdistillatie af. Gelukkig van wat hy nie baie seer gekryk nie. En nou is die manne daar in die middel van die veld en die staatspresident is ook daar en hy skud die hanne van die manne. In die Royal Hotel, hy ken ons van amal, hy is amal sy pen. Wel, jy moet die bal stel, sê die scheidsrecht van naast boot en hy sê, naast is jy recht. En naast sê, Alles reg, want ek skop alles weg Naast Bota <laughs> En hy skop af, er is een lekker hooi En wat hangen, hangen, hangen, hangen Hang down your head, don't do it This time tomorrow you must die wel die 10 dreige trek die skarere van die weselike provinsie wat om het insit hy sit om en wacht vir hom, wacht vir hom en daar trek vir wat jou goed in trek trek hom neer, skree naas boot hem ongelukkig is het Jan Lok wat hom probeer neertrek hy kom nie by hom uit nie en nou sê naas vir hom trek jou vinger aan wat vir er trek jou vinger aan die bal prachtig in die lijn staan, daar is Adolf Milan, wat so hoog gespring het om na daar die bal te ruik jy kut kos en ruik jy kan brok in die hart van die klein karo hier Boere vanaand Gaan die weepie manne lekker voel as hulle hier oor van hulle kan behaal Dan het naas boot aan die bal in die handen en dan trek hy maar met een oop lijn voor hom Besluit hy om die bal te skop Maar is Johan Jenis wat so om sê Man ek wacht die hele tyd vir jou om vir my die bal te pas getrouwd Goed jy gillie my na pas getrouwd Skirma goed jy my na pas getrouwd Die beste marasine is lekker lepel Lee man daar in die middel van die veld uit baie seer gekry Want Jenny Elf het sommer op die veld gehardloop En hy slaat van naas boot af vol op die mond Taggie! Yeah. <laughs> Everything Joe Mascot tell. sit hy op my restbank, my voete alweer spring. Op Valley Omeer met een geveldige rechter en daar leeg hy. <laughs> Maar gelukkig is die noodvoldmanne onmiddellik by hy met een bykie waterblomiekie. In die kaap. Nou is die kaap weer Hollands. En onmiddellik is die man wat nou nou door mekaar was hier heel te mal by. Een boer by, een boer by, een boer Blom in die haare by. Wat blam hy, bykie dat die hele achter van die weepje nog wat sy vanmiddag aan die bal gevat het nie. Ek praat natuurlijk van nou. Allah. Harry Die Oukala Harosieb Daar is hy, rugby uit een ander oogpunt gesien van Leon Schuster en Dananias wat het uh, eh, vir ons uh, eh, so'n bykie humor bygesit het. Ok, waar trek ons nou? Dit is eh, Joy, jy het seker geluisterd en ek weet, jy hou baie van die ou wat nou op die draaitafel le. En eh, hierdie ene het ek speciaal gekies net omdat ek geweet het jy gaan luister en dit is Sir. Sir Cliff Richard, geboor as Harry Roger Webb, 14 oktober 1940 in Lucknow. Hy is, uh, dit is in Indië en uh, Hy is een Britse sanger, muzikant en akteur. Hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die 50s, 60s, 70s, 80s, 90s en ook in die 2000s een nummer 1 enkelspelers gehad het. Uh, nou Cliff Richard sy muziek loobaan het in 1958 begin en hy presteer steeds. Sy uh, naam Richard kom van Little Richard, die bekende rock and roll uh, sanger van vroeger daar, sy uh, achtergrondgroep, die Shadows, uh, in, in 1995 het hy ridder geword, dit beteken dat uh, hy sir voor sy naam kan sit, een persoon word dier die koningin in een ridderskap, uh, ridderskap gegee, tussen uh, 1960 en 63, het Cliff Richard, het hy die Cliff Richard show aangebied, is nou een bui wat al hier om my kop vlieg. En uh, die jy wat ons gaan luister van hom is vir Joyce Wertley daar in Amerika van Surprise. Uh, hier kom Cliff met Visions. Vision of You. Visions of you in shades of blue Richard in, hy was die hartebreker gewees, uh, wat mens duidelik kan hoor, as hy liekies soos daar gesing het, en uh, ja, al die jong meisies, radiokie, portable radio, teen die oor, aar hoe hy loek in die oor, soos hulle luister na die man. En uh, ek verstaan, hy sing nog steeds, hy het nog steeds nieuwe opnames wat hy maak, en uh, ja, Cliff Richard, um, ek wonder of hy nog <laughs> of hy nog so energiek so gewees het as hy toe getrouw het op die, uh, eh, eh, op die einde van die dag uh, ek wonder maar net ok, nou Dana Wooner is nou weer my ginsling damiekie een van my ginsling damiekies jy weet, hulle sê altyd, mens kan net een ginsling hee ach nee man, ek stem nie saam nie ek het klomp ginslinge en Dana Wooner is een van myne, en dit is haar verhoognaam is Dana Hoener en sy is gebore as Chantel, Chantel van Lee.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 Ons luister vandag na Dana Hoener en wat sê sy? Uh, eindelijk, hier moet die ander een wees ook van haar. Uh, ja, daar sê, ek wou sê, hier is twee van haar. Uh, kom ons luister na al twee. Ek net hier een opskuif na boon toe die eerste ene is die lied van hoop en dan die tweede ene sing sy Sonder Jou al twee Afrikaanse liedjes wat Dana Hoener vir ons bring en uh, ja, vir al die tweede ene uh, het sy nou specifiek vir my gesing ek wil nou nie uitpraat nie en uh, so aan, maar uh, Sonder Jou kan ek nie leven nie het sy vir my gesê, jy weet <laughs> kom ons luister Dana Hoener sing sonder jou in Afrikaans. Prachtige Afrikaanse accent wat sy daar het. Um, ehm, Oké, <clears throat> okay. kom ons luister na wie gaan volgende wees. Kom ons kyk op die draaitafel. Aha, hier ene, Danielle. Gerard, wat ook in Parijs geboren is met Amerikaanse vader en sy ma was van Italiaanse afkomst. Meeste van sy kinderjare bring hy in Rio de Janeiro in Brazil deur, maar keer terug na Parijs in 1953 waar hy aansluit by die koorseens van Notre Dame. Nou ja, as jy om nou naam kyk, hy lyk ook <laughs> so asof hy pas uh, by die koorseens van Notre Dame. En uh, ek glo eh, enige een wat groot word saam met hulle het potentieel om een groot groot ster te word. Die eerste groep wat hy by aansluit, een rock and roll groep eh, by name The Dangers en in 1958 maak hy sy eie opnames, meestal in Frans, hy word geloot vir die Weermacht en spandeer 1959 tot 61 as soldaat in Noord-Afrika en moes daarna weer opvang met my in die muziekwereld, wat uh, toe al uh, eerst weer ordentlik op dreef gekom het in die middel van die 60s. Daniel Ver, uh, Gerard vermaak ons met die 1971 lekkie, wat ook natuurlijk een van sy grootstes is. En dit is a butterfly. Ek was toe uh, my basis van my uh, weermachtsopleiding toe daar die liekie een groot treffer was. Kom ons luister, hier kom Daniel Gerard Butterfly. Cold butterfly She said She loved me so, she could not let me go. But still, I had to say goodbye. Butterfly, butterfly. was natuurlijk ook uh, vir ons een hartseer liekie gewees door in die army, jy weet uh, I'll come home someday uh, was die treffende gedeelte uh, hy is nogal baie gehoor op uh, Forces Favorites met Pat Carr was dit, wat dit vir ons aangebied het, die Forces Favorites ok um, personality personality is een R&B poptreffer uit 1959 met muziek en lirieke van Harold Logan en Lloyd Price. Dit is so, uh, as een solo uitgereik dier Price en het een van Lloyd se gewildste crossoverlikies geword. Die uh, solo het drie weke lang op die Hot 100 deurgebring. Dit was ook Amerikaanse R&B treffer en het die eerste plek vir vier weke daar bouw. Billboard het het as nummer 3 Likie vir 1959 gerangskik met die uh, nummer 1 posiesie gekrediteer aan Battle of New Orleans. Die Likie het nummer 9 in die Verenigde Koninkryk gebruik. Uh, Lloyd Price doen vir ons personality en so uh, soos ek kan onthou, ek meen ek was nog uh, beklein gewees, uh, maar dit is vir my asof daar daai tyd meer parties was as dees daar, het uh, ons altyd daar een kant gesit, terwyl die groot mense hulle parties gehou het, en hierdie is een liekie wat baie op parties gespeel was. Personality van 1959, baie gewilde liekie gewees. Kom ons hoor. Oh, oh, I tried to prove my love to you over and over. danse daar die tyd met allemaal uh, die wat hierdie meisie so in die ronde spin uh, het elke ene het so iets bevat ek so sê die vrouwmense kon daar maar spin oor hulle het geken van uh, is, is, is uh, oordrewe vorm van tiki draai uh, uh, <laughs> om het so te noem ok, ons stap aan en ons kom nou by uh, nog een baie ou ene en ek, hy word gesing vir ons ook dier een Suid-Afrikaner en hy was die eerste tiener rock'n'roll idol toe sy groep The Blue Jeans begin het. Hy is in 1945 in Durban gebore en ten die laat 1950s is hy uh, dier uh, tiener rock'n'roll aanhangers reg oor die land gevolg. Ek praat van Dickie Laude en hulle groot groot treffer was See What Break. See What Break. in the harbor. Don't shine for me. I'm like a lost sheep, way out on the sea. Sea of heartbreak, lost love. of heartbreak. Sea of heartbreak. Oh, sea of heartbreak. Sea of heartbreak. Oh, sea of heartbreak. Tiki Laude en The Blue Jeans, dit was sy groep gewees, Sea of Heartbreak. En eh, ja, ek dink hy, uh, eh, die selfde trant was uh, die Bats, sy ook iets met die see te doen. Uh, sitting on the dock of the Bay of Sweets. Ek is nie seker nie, maar in elk geval, kom ons stap aan en ons kom nou by nog een ou, maar dier die koningin getlap is met die swaard. En ons praat van Tom, uh, dit is Sir Thomas John Woodward, geboore 7 juni 1940, ook bekend as Tom Jones natuurlijk. Hy is een Wallise sanger en sy loobaan strek oor 6 dekades wat horde streffers opgelever het. Jones' krachtige stem is beskryf as een full-throated robust bariton. Hy sing vandag vir ons die immer groenlikkie en Till. Till this happens and till that happens. Kom ons hoor. Tom Jones. Tom Jones. seas run dry. Till then I'll worship you. Till the tropic sun grows cold. Till this young world grows old. Tom Jones, en uh, dit is ook een redelike kort liekie daai, moet seker baie oud wees. Ok, ons stap aan, ons kom nou by, uh, ook weer eens van my ginsteling liekies, ek hou baie van die paarkie, wat hier so saam sing, en ek praat van Nikos Ignatiades, en uh, ja, hy is een van die beroemdste komponisse van Griekenland, uh, hy was in concerte met sterre soos Natalie Cole, Charles Aznavour, um, Albano het saam met hom gesing, Romina Power, uh, Glenn Medeiros, Berdien Sternberg, um, ja, die volgende plaat wat op die draai is, Nico saam met Corina van Fukari. Sy het, uh, is gebore in 16 november 1973 in Athene, uh, Attica. Mm, dit is in Griekeland en sy bly tans in Volendam uh, Noord-Holland in Nederland. Ons luister na Nikos en Corina en hulle groot treffer wat hulle saam gedoen het, You Are The Reason. Kalimera Mooi liekie daar van Corina Kavamfakari en uh, Nikos Ignatiades. You are the reason. Ja, is jou skuld. Ek, is, uh, ek soek iemand om te blameer. Het is jy. Um, ok, nou hierdie volgende ou. Hy is in my opinie een van die, as het nie die beste, uh, country en western die Cowboy Movies uh, sangers, en ek praat van Martin David Robertson. Um, hy is geboor op 26 september 1925, oorlede op 8 december 1982. Um, ehm, was professioneel bekend as Marty Robbins, Hy was een Amerikaanse sanger, liedjeskrijver, akteer, multi-instrumentalist en renmotorbestuurder. Een van sy gewildste en meest suksesvolle country en westerse sangers van alle tye, uh, vir amper vier dekades van sy uh, loopbaan. Robinson's muziek was gereeld te sien aan die boopunt van country treffersluiste en verskye van sy uh, eh, liedjes het ook sukses behaal as poptreffers. Marty Robbins, ons gaan nou na twee van sy liekies, as cowboy treffers, gaan ons luister, en ons gaan luister na, eerste ene is El Paso, natuurlijk, en dan die tweede ene, The Hanging Tree, kom ons hoor, Marty Robbins. Luister die story van hierdie ene, Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. on its back and away I did ride Just as fast as I could from the west Texas town of El Paso Out to the badlands of New Mexico Back in El Paso my life would be worthless Everything's gone in life, nothing is left It's been so long since I've seen the young maiden my love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I the hill overlooking El Paso. I can see Rosa's cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys. Off to my left, right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my side. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love strong and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side by two loving arms that I'll die for. One little kiss and Felina, good. to town to search for gold. And I brought with me a memory. And I seem to hear the nightingale cry. Go hang your dreams on the hanging tree, your dreams of love that could never be. Hang your faded dreams on the hanging tree. I searched for gold and I found my gold. And I found a girl who loved just me. And I wished that I could love her too. But I'd left my heart on the hanging tree. I'd left my heart with the memory. memory. And a faded dream on the hanging tree. Now there were men who craved my gold and meant to take my gold from me. When a man is gone, he needs no gold. So they carried me to the hanging tree to join my dreams and a memory. memory. Yes, they carried me to the hanging tree. of you must almost die. And it happened just that way with me. They took the gold and set me free. And I walked away from the hanging tree. I walked away from the hanging tree. And my own true love, she walked with me. That's when I knew tree was a tree of life, new life for me. A tree of a hope, new hope for me. A tree of love, new love for me. The hanging tree. The hanging tree. The hanging tree. The hanging tree. Gaan sê, Marty Robbins, het twee van die cowboy liekies van die tyd. Wie, dit is een traditie wat eindelijk nou verloore gaan. Hulle doen nie meer so baie van die rol. Ons, uh, jy eh, het halve gevoel gehad vir die leewijse van die old western days, uh, toe jy nog klein was, en hulle ach, elke tweede, derde rolprent was, uh, iets met John Wayne en ja, die klomp wat uh, in uh, western gespeel het en, maar my sê dit nie meer dees daar nie uh, en as hulle western het dan is dit amper nie trant van vandag se leewijse waar hulle nie met perre nie maar met karre rondrij en sovoorts ek weet nie, dit is net nie die ou cowboy movies daar nie ek het hulle geniet, ons was gereeld elke saterdag <clears throat> was ons in met nie geweest Radio, en nou, alhoewel dit al amper 20 jaar tevore geskryf was, is die lied teen 1964 die verskye kunstenaars opgeneem, waaronder Frank Sinatra, maar sonder veel sukses. Bijna onmiddellik daarna die Martin het opgeneem en sy volgende album, uh, hierdie keer met een vol orkest en een refrein, uh, het sy... Uh, etiket Reprise Records, wat so enthousiasties was oor die strefferspotentiaal van die liekie, die uh, album wat hy gemaakt het, toe die hierdie uh, lied, se, die titel liekie, liekie van die album gemaakt, Everybody Loves Somebody, en uh, uh, om daar het uh, voordeel te trek. Nou ons luister na Dean Martin met Everybody Loves Somebody, maar dan gaan ons om uh, nie so vrylik daarvan laat afkom nie, ons gaan dat hy vir ons nog een ander eniekie ook sing, en dit is Sway, een van sy ander groot is, Dean Martin. Kom hy. Everybody loves somebody somehow Everybody falls in love somehow. Something your kiss just told me, my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour. Every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody somehow. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. have your charm. Every, every, hour. every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well for someone lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. the dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway I grow weak I can hear the sound of violins Long before Dean Martin, en ja, eh uh, Letty sê daar vir my, dit is een van haar ginslinge, sy hou baie sy en haar pa hou baie van uh, Dean Martin sy liekies. Um, ehm, ja, hy, ek, ek, ek hou ook van hom. Hy uh, is een goeie sanger. Uh, ek sê net van, maar vir een of ander rede, ek weet nie hoe kom nie, raak ek vaak as ek na hom luister. Ons het die ding gehad van kleins af, uh, dat uh, <clears throat> ons het na mekaar gekyk al, Jy weet, ons sit so, en as daar een plaat opkom, van Dean Martin, dan kyk ons na mekaar en dan begin ons gaap. En dan voel ek soma nou ook lis om te gaap. Uh, ek weet nie wat ma, wat is het wat het aan ons doen nie. Maar uh, ja, dit is maar net uh, in ons. Nou, uh, Danny Williams, hy is op 7 januari 1942 gebore, oorlede 6 december 2005, was een Suid-Afrikaanse gebore Britse popsanger, wat die bijnaam Danny Britannia se Johnny Mathis verdien, het in uh, eh, sy gladde, stijlvolle manier met te belade. Hy is vooral bekend vir sy 61, 1961 Britse nummer 1 weergave van Moon River en sy 1964 Amerikaanse top 10 treffer White on White en dis die een wat hy vir ons gaan doen. White on White van Danny Williams. Lekker luister, hier kom hy. Lace on satin, blue velvet ribbons on her bouquet, white on white, lace on satin, my little angel is getting married today. Here she comes in her wedding gown, looking like a queen has been my only love since she was 13. kiss the bride when her name is new. Standing oh so close to her, silently saying I do. hulle sê benauwde kat maak benauwde spronge. Ek is nou bezig met benauwde spronge hierso, want die so baie wat ek graag nog wil inkry, maar die tyd gaan my nie toe. Tyd is baas. Hy dikteer van wat ons gaan recht kry en wat ons nie gaan recht kry nie. So ek gaan nou nie eers meer pedigree sê nie, ek gaan nou net liekies speel. En ek gaan vir julle vertel dat direct hierna, na hierdie program van my, uh, om 6 uur, dan begin Rudolf sy program op spoed en is altyd een lekker luister ene waar hy uh, klomp muziek en uh, uh, versoeken en lekker gesels het en uh, met, wel, met klomp mense en hy maak seker, hy speel amal sy liekies wat aangevra word en hy speel amal sy versoeken. So, uh, bly ingeskakel vir 6 uur sy opspoed met Rudolf. Dit is hier op uh, Ramkat Radio. En dan op die ander stasie, dit is uh, Radio Eendrag. Daar is DJ Chris Duplessis. Hy doen tussen 7 uur en 8 uur, doen hy so een uh, boermusiek special. Hy sê dit laat jou voete jik en jy gaan verseker die meubels een kant toeskyf. Uh, en eh, dit is op uh, Radio Eendrag uh, tussen 7 en 8. Ok, so wees gereed vir daar die twee programme. Um, ja, daar een van Rudolf, ach, van, van uh, uh, DJ Doop, hy word morgen marg uh, 12 uur, word hy weer uitgesaai, die boeremusikene. Ok, kom ons luister gauw, wow, voor het te laat is, hierso, This Land is Your Land en dan ook The Seagull's Name is Nelson gesing dier Des en Don Lundberg. This land is our land From the Brownlee Fort To the Transvaal High was made for you and me. As I went walking that ribbon of highway, I saw above me the endless skyway, and all around me a voice was singing. This land was made for you and me. This land is your land. This land is our land. From the Browning Popo to the Transvaal Highlands, from Titicaca to the Kalahari. This land was made for you and me. And the seagull's name was Nelson. Nelson who came home from the sea. And the seagull's name was Nelson. Nelson the seagull. gesis van die slange teen die wolkberg hangen waar die trokken tellen trok met die tanden en die lukke van een lukke en die aaskoos aas en die knor aan een knor en die kranse die gedop van kokkies en die appeliefiebos die geskinde van die losiese boote waar die blikskottes blik en die pakke wijn en pak ons is allemaal in diezelfde boote Kiegers Soep van die meie en die lekker kuk scheie die soede spuit van pijne waar die springbokke springe en die bresbokke bresse en die boerbokke boer en die berge Well, here's to you, my rambling boy. Nail on your rag will bring you joy. And here's to you, my rambling boy. Ek, ek, ek, ek, ek like het nie as dit gebeur nie, wat ek hier uh, plaat het, en hy is geëtiket Des en Don Lundberg maar uh, ek is bereid om my weidels op die blok te sit dit is nie hulle twee wat daar syng nie um, jy weet as dit een namaaksel is moet hulle sê dit is een namaaksel, ek weet nie uh, maar in elk geval dit is uh, so een medley van hulle liekies gesing dier ek weet nie wie nie ek glo nie, dit is Des en Don die nie uh, right, hier is ook luister net gauw gauw hier is ook Goeiemiddag luisteraars, ek is sangeres Anja en jy luister na Sondag Uitspan, soos elke Sondag van 3 uur tot 5 uur aangebied word deur Ludwig Venter. Lekker luister, rustige musiek om die naweek mee af te sluit en jou gereed te maak vir die komende week. Wees seker om saam te luister, ek weet jy sal die musiek geniet. Nou ja, dit is nou nie Sondag Uitspan nie, maar dit is Anja daai en sy nooi jy om na my program te luister en hier het ek haar nou Eh, destijds toe uh, Teens Jordaan oorlede is, het sy so tribute gedoen aan Teens dier die opname van haar, uh, sy liekie Soos Bloed. Ons luister gauw gauw daarna. Hier kom Anja. Soos Bloed, nie? Soos jy vir my Soos my Soos awesome Loe jy dwars dier my Soos tyd vieren. Story. my prachtige weergawe van Anja Soos Bloed van Teens Jordaan. Ons geluister gauw na Annelie van Rooien, ons hoor haar sing aan die einde van die reenboog. Volg die son van jou lach waar die blink van jou oor, waar is die jy, waarin oor, van een reenboog, Annelie van Rooien. Nou ja, ons het daar gekom, en ek het uitspeel met twee liekies. Uh, eh, <laughs> ek is al klaar oor die tyd, maar uh, eh, ek, daar is niemand tot 6 hier nie, so ek gaan uh, hierdie twee vir julle speel, uh, nadat ek vir julle sê goeie nacht, nadat ek vir julle sê lekker nawek wat voorlee, julle moet om geniet, doen julle best om om te geniet, en julle uh, ja, geniet wat julle doen, doen wat julle geniet, uh, net die beste word julle toegewens. Uh, eh, en ek gaan uitspeel met, eerste ene is Dylan Grace, hulle sing vir ons, A Darling, It's Wonderful, en dan direct daarna Audrey Landers met Little River van 1983. Uh, ek sê, bye for now, lekker naweek vir julle, It's, it's wonderful.